Gabón no Sonico, Gabón Pepe A. Gabón Luis Sónico. Gabón Nirucote A. Ya estamos en marcha, ¿eh? Ya hemos activado la maquinaria y aquí dándole una madeja tras otra. Bye, bye, bye. Veníamos en la madeja anterior con las crudas y Miss Bolivia. Está todo ok, Rebeca Lane. <laughs> Alihuahua. Cry Baby. Cry Baby. Tú me ves grande soy una Cry <laughs> Cargamos la escopeta todavía. Ay, ay, ay, Qué maravilla, qué maravilla de, de madeja. Y qué maravilla volver a encontrarnos con la gente que nos escucha Ahí. os volvemos a ver detrás de esos números de visitas y es una pasada, sí. la verdad. Hasta hemos recibido algún mensaje otra vez en el contestador Sónicoa. Ah, maravilla, maravilla, maravilla. Aparecerá en esta madeja. Nos vamos también reactivando poquito a poco, entiéndanlo. Dentro de poco ya el contestador volverá a ser sección fija. ¿Y con qué vamos hoy, querida familia Sónicoa? Ah, cambiamos geografías, sensaciones. desde luego de geografía total porque nos vamos al Líbano. Y este era uno de los retos que nos habíamos propuesto al inicio de curso, que era uno de los países que queríamos visitar. ¿Y por qué el Líbano? ¿Por qué el Líbano? Bueno, pues recordaréis que hace unos meses, en la temporada anterior, hicimos una madeja sobre mm, músicos, músicas, artistas palestinas. Y bueno, pues con todo lo que sigue pasando, este genocidio que desgraciadamente seguimos viendo en directo, eh, nos queríamos acercar al Líbano. Un reto, eh, hablábamos de Líbano y qué es Líbano, ¿no? Y un poco desde esta cosa de no solamente conocer las luchas políticas, conocer también... Eh, pues que, se huele, qué se escucha, que se. Toda esa parte cultural que nos hace querer amar más un, país, ¿no? Y, querer defenderlo más. Entonces, bueno, pues desde ahí queríamos acercarnos también al Líbano para conocer artistas libanesas y ha sido todo un reto. No, no, sonico. Bye, hemos partido de cero al principio. Estábamos un poco cardíacas a ver eh, qué íbamos a hacer, pero hemos de decir que, ha sido todo un gran descubrimiento. Estamos muy orgullosas de, lo que hemos descubierto. Mm. Incluso tenemos también, bueno, invitados eh, la verdad es que ha sido una, maravilla y bueno, y nuestras listas de Spotify eh, se han ampliado. <laughs> Total. Va a estar con nosotros en un ratito Fuad Baker, que ha llegado hace poquito a Euskal Herria y viene del Líbano y con él vamos a poder acercarnos a más a la realidad que se está viviendo allí. Una madeja 100% antisionista, 100% con artistas antisionistas y que mientras lo escuchemos, pues recordemos que todo esto que vamos a escuchar es todo lo que Israel quiere destruir. Así que, ¿empezamos? Empezamos. empezamos es algo muy pesado. Verla, vivirla, sentir el dolor, la desesperación, pero al mismo tiempo sentir esa energía. Es como un nuevo comienzo. Si puedes sentir la emoción, es toda tuya. Mi trabajo creativo está muy relacionado con mi sentido de identidad y es algo que necesito investigar y cuestionar a través de la música. En mi vida, las fronteras solo han traído dolor. Llevo toda mi vida luchando contra ellas. The category is Yasmin. Handam. أنساك وش معنى المرة دي أسلاك Bueno, Kaiso Pepe Sónico. ah, Ya estamos prest. Ya estamos, ya estamos ready. Bueno, vamos a empezar esta madeja. Vamos a empezar a desenredarla. Y nos vamos a ir a latitudes libanesas. Y para no variar las buenas costumbres, es necesario ubicarnos bien en nuestra artista estambre que nos va a guiar por las siguientes paradas. Orida. Y bueno, a ver, Pepe Sónicoa. ¿Quién? Que se os vaya quedando este nombre. Vamos con Yasmín Handam. Oh, Bueno, esta artistaza eh, es nacida en Beirut, es cantautora, compositora y actriz y es posiblemente una de las artistas con más proyección internacional de la escena libanesa. Y a nivel interno, Yasmín también tiene un nombre y lo tiene ya desde su primer proyecto musical, que no fue un proyecto en solitario. Eh, este primer grupo se llamó Soap Kills y lo hizo con otro artista también bastante reconocido, con Zaid Handam. Que Pepe, vamos a decirlo, no es su hermano. No es su hermano. No es su hermano. ¿Vale? Que quede claro que no es su hermano. <laughs> en la labor de investigación he tenido que ahondar en el árbol genealógico y no. Efectivamente. Kills fue una de las primeras bandas electrónicas independientes del Medio Oriente y de ahí Jasmine Handam es considerada uno de los iconos del underground en el mundo árabe. Una imagen que ha conseguido alimentar disco tras disco. Por ejemplo, su primer disco en solitario. Arabology, lanzado bajo el nombre de Jazz. Pues ahí ya para alimentar esta imagen de musa del underground libanés, se juntó nada más y nada menos que con el productor Mirways, que seguramente os sonará por haber sido compañero de viaje en bastantes discos de la grandísima Madana. Yasmin Handam dice que ha asumido el desafío de afirmar y reescribir la herencia musical árabe Utiliza varios dialectos del árabe en sus letras, que alternan entre libanés, cubaití, palestino, egipcio y beduino, eligiendo pues en, fin, en función de las emociones que cada una de las lenguas le, ayuden a transmitir la emoción que, bueno, que quiere eh, transmitir en sus letras, ¿no? Eso sucede con las letras y también sucede con la música, porque podemos ver en sus composiciones elementos muy propios de la tradición arábic mezclados con la electrónica más vanguardista a nivel global. Ha publicado tres discos en solitario, que son Canelita en Rama. En cada uno de los discos se puede ver cómo en su música se entrelaza la poesía, con música árabe, elementos del pop, elementos del folk y elementos de la electrónica. Y vamos a abrir un capitulito también, antes de poner un temazo de ella desde el principio hasta el final. Dejamos un poco la música, pero solo un poco, para hablar de su faceta en el mundo del cine. Bye. Yasmin eh, por un lado, ha sido compositora de, varias bandas sonoras de, cine y de teatro. Y bueno, también eh, le dio una gran importancia, una gran relevancia a nivel global eh, participar en la película de Solo los amantes sobreviven. Os vamos a contar un poco. Esta peli, no sé si os sonará, tenéis en filming. Bueno, es dirigida por Jim Jarmusch, que conoció a Yasmin cuando estaba por ahí en el Festival Internacional de Cine de Marrakech. Eh, allí el, director de cine se quedó fascinado porque de repente pues eh, Jasmine eh, Handam dio una actuación improvisada y, bueno, y, la vio y dijo, ¡Ah! diosa, diosa absoluta. Y un poco eso fue lo que vino a, querer reproducir en la <laughs> peli. Bueno, al final Yasmín, no es ningún spoiler, que dijo que sí, aceptó la oferta. Y bueno, hoy por hoy la canción con la que Yasmín participa en esta peli sigue siendo su canción con más número de reproducciones. Incluso le abrió la puerta a ser nominada a los Oscars. Bye. Y bueno, aunque la tenemos aquí de fondo, eh, Luis Sónico, ¿nos subes un poquito el volumen para que disfrutemos bien a gusto? aquí os vamos a avisar, querida madeja sónicoa, que vamos a hacer un poquito de spoiler. Porque justo es que vamos a contar el momento en el que sale Yasmín, que es el final de la película. Efectivamente. Bueno, os contamos que la peli va sobre todo de dos vampiros que pasan su vida entre dos ciudades a priori poco conectadas, como son Tánger y Detroit. Bueno, os podéis imaginar que tras siglos de periplo por el mundo, a estos vampiros les cuesta conectar de nuevo con la vida y la pasión. Están ya un poco mm, desilusionados con lo que les toca vivir y sobre todo desilusionados con la especie humana que les parece que no cuida ni se apasiona de la cultura. Cree que la especie humana ha creado cosas maravillosas en distintos ámbitos del arte y la cultura y sin embargo ven, pero, pero esta gente ¿por qué camina por la vida sin, sin dejarse reenamorar por todo lo que han sido capaces de crear? Y bueno, pues ahí andan, deambulando por los siglos que les quedan. Claro, y encima se une pues que llevan eh, siglos en conjunto. Mm, que a veces, ¿no? en relación sexoafectiva. Claro, Pepe Sónico, aquí estábamos hablando antes, ¿no? Eh, igual a veces llevas 10 mm, años y ya cuesta. Entonces, claro, ¿siglos? <laughs> Pues ahí están <laughs> intentando reactivarse mutuamente. Bueno, en este estado depresivo y falto de esperanza hay un momento en el que andan paseando por las calles de Tánger y escuchan la voz de una cantante. Se acercan pasan, atraviesan a un bar y al entrar, ahí está Yasmín Handam. الشوق يحرك الحنين ومن القلب الليل يطول والنهار يعتقل Claro, tras escuchar esta interpretación, los vampiros, pues, pues, pues, pues, pues, están en modo eh, me muero, me muero, ¿esto qué es? Y se dibuja un halo de esperanza en sus rostros, que vamos. Es que la escena es preciosa. Tras casi dos horas de estar buscando algo con lo que poder reconectar, y al final es Yasmín quien les trae la esperanza. Bye. Y bueno, pues eh, nosotras desde aquí, desde el estudio, eh, queremos, querida comunidad sónicoa, ver si también es posible, al escuchar a Yasmin Handam, que se os dibuje un atisbo de esperanza en vuestras caras. Vamos con Yasmin Handam. Dus. lauro geita mazazpi irratian. Madeja sonikoa. Entzun eta gozatu. Zerbelara, labeloara, gelezabak. Madeja Sónicoa es música y es todo lo que nos trae a través del arte. Es política, son formas de vida, es historia de los pueblos, de los barrios, sus maneras de expresarse, de vivir, de divertirse, de amar. En esta madeja también queríamos hablar de la situación que hay en el Líbano y en la región. Vemos que el ente sionista está desbocado, que no tiene límites. Bueno, hoy tenemos un regalazo. Eh, estamos aquí en el estudio con Fua Baker y, y con Moja Sónicoa. Moja, bienvenido. Moja nos va a ayudar con la traducción Eh, nosotros, bueno, no Sónico y Pepe Sónico vamos a hablar en castellano. Y para hablar con Fuad, Fuad, marhaban bikum. أهلا وسهلا شكرا للاستضافة Fuad <laughs> prefiere expresarse en arábic y vamos a contar con la ayuda de Moja para hacer la entrevista. Fuad es de origen palestino, pero él ha vivido en campos de refugiados palestinos en el Líbano. Fuad ha pasado el último año de ataques terribles de Israel sobre Gaza mientras estaba en el Líbano y desde hace pocos meses, pues bueno, ha venido a, vivir a Vizcaya. Así que bueno, también por esa otra parte, bienvenido, Fuad Onguietorri. Y queremos preguntarte si a pesar de la crueldad de, de Israel, si piensas desde tu análisis que Israel ha conseguido sus objetivos con estas operaciones militares sobre Gaza. آه، هو قال لك انه آه، آه، بعد تكلم عن اسرائيل راح يتكلم لك بالاشياء التي الجرائم التي عملتها اسرائيل هل حققت اهداف اهدافها او لسه يعني في البدايه شكرا جزيلا للاستضافه مره ثانيه él ha dicho primero ah, gracias para invitarnos. فيما يحصل الآن في فلسطين هو ليس جديدا Lo que está en, eh, eh, pasando en Palestina es eh, no una cosa nueva. لا يمكن أن ننظر إلى هذه المرحلة وأن نغض البصر عن المرحلة السابقة. Eh, no podemos uh, uh, dejar este, esta situación y olvidar uh, la, la anterior ولن تتوقف بالمرحلة القادمة يعني في حال الآن تم وقف إطلاق النار ستستمر الجرائم الإسرائيلية كما اعتدنا عليها سابقا وصغير su ataque a matar los palestinos si no lo paramos ahora يعني لأن المشروع الإسرائيلي هو تهجير الفلسطينيين من أرضهم آه، porque es, eh, el real proyecto es explosar expulsar eh, la gente palestina de sus tierras. آه، ما يحصل الآن آه، تريد إسرائيل كما طرح وزير المالية سموتريتش أن للفلسطينيين ثلاثة خيارات فقط آه، إسرائيل آه، البريزينتي ديتشو تشوكي لوس باليستينوس تينين تريس أوبسيونيس الخيار الأول هو الذهاب طوعيا من فلسطين ومغادرتها وتركها البريمير اوبسيون از آه، هوير افويرا دي بالستينا الثانية هو إما البقاء في فلسطين ولكن دون أي حقوق للفلسطينيين ومن سيعارض سيكون مصيره إما القتل وإما الاعتقال Y la, la segunda opción es eh, quedar los palestinos sin derechos y quien eh, dice no a sus cosas eh, pues se pueden eh, matarle o echarlo al, al, la cárcel. الثالث بحال لم يطبقوا الخيارين الأولين هو الاستكمال بالمجازر التي يقومون بها. Uh, la tercera opción si no quieren la, las opciones anteriores es van a seguir sus genocidas. فهناك ظلم كبير جدا. No hay ni derechos humanos ni ولكن عندما سألت صديقي عن أحداث 7 أكتوبر ماذا تشعر الآن؟ preguntó a su amigo que si, siento después del 7 de octubre. قال أتتذكر عندما كنا صغارا؟ Dejo que te recuerdas cuando éramos pequeños. كنا نلعب في الساحة ونحن أطفال. Jugábamos en la plaza cuando éramos pequeños. كانوا يقولون أهلنا إذا تعود إلى المنزل بعد الساعة الثامنة مساء سنعاقبك. Decían a los padres si, si vienes tarde te como un castigo. ولكن اه، كنا نبقى في الساحة ونحن مبسوطين. Pero que estábamos en la plaza nosotros estábamos contentos. ولكننا نعرف العقاب. Pero sabíamos el castigo. إنه ذات الشعور في السابع من أكتوبر. es como este el sentido del 7 de octubre. ولكننا لسنا يعني فرحانين بما حصل ولكن نوع من الظلم يعني قد أزيل عنا آه، sabemos que no, آه، no es آه، justo pero فمشاهد التي نراها اليوم هي فعلا عقاب للفلسطينيين أتذكر أحد الأطفال الصغار lo que estamos viendo es como un castigo a los palestinos عندما أثناء الإبادة الجماعية عندما ذهب إلى الإسعاف he visto un, un, niño, un niño cuando iba al, al, a urgencia. عندما كان معه حقيبة cuando llevó una maleta. كل ما يأتي الطبيب من أجل انتزاع هذه الحقيبة ليداويه cuando el médico viene para coger la maleta para medicarle سأله ماذا في داخل هذه الحقيبة Y le preguntó, ¿qué está dentro de esta maleta? قال فيها أشلاء أخي. Dice, dijo que hay partes del cuerpo de mi hermano. يعني عندما سئلت أحد الصحفية ماذا إلى أحد الأطفال الذي خسر كل عائلته. Una periodista preguntó a unos de, de los niños. ماذا تريد أن تحصل عندما تكبر كيكي ريستينير سيراس مايور يقول نحن لا نكبر يقتلوننا قبل أن نكبر آه، dijo que nosotros no, no, آه، no seríamos آه، mayores porque ellos matan niños. لم يصدق أنه سيأتي يوم ويصير رجل يعني أعدم الأمل عند الشعب الفلسطيني. Como ellos matan la, la esperanza. آه، الآن آه، نعم بفعل صمود الشعب الفلسطيني على أرضه إيه، أورا كون la guerra lo que está pasando أفشل مخطط التهجير como un, un fracaso de a israelíes de expulsar وإذا نريد أن نفكر من هي من هم آه، المقاومون Eh, eh, si queremos eh, preguntar que, quiénes los lo que hacen la resistencia هم الشعب الفلسطيني عامة ellos son los palestinos إنما الشعب هو المقاومة es que la resistencia es el, la, la gente de Palestina وبذلك نعم نستط... يعني استطاع الشعب الفلسطيني بعد مجزرة جماعية ان آه، يفشل المخطط الاسرائيلي ان كونيسو لا جنت دي آه، دي فلسطين بوديا بوديا فراكاسار لا دي اسرائيل رغم كل المعاناه aunque todos los sufrimientos رغم التجويع dejar la gente sin comida ورغم الحصار الكبير desolación نعم آه، يعني منعوا ادخال الماء منعوا ادخال الطعام الادويه قطعوا الكهرباء ولم يسمحوا بادخال اي شيء من المساعدات الانسانيه آه، آه، no se puede entrar los médicos no la comida la el agua no se puede entrar nada وللاسف يضعون لهذه سرقه الاراضي حجج قانونيه مزيفة يكون إسو بينين كون فالساس منها آه، عندي صديق في الضفة الغربية يكون إسو تنقون دل دل بارتي كان يزرع آه، في حديقته شجرة العقوب انسو انسو خاردين estaba plantando una, una planta se llama يعقوب جاء جاءت الشرطة الإسرائيلية وأقامت سياجا عليها. Vienen los, las policías de, de, de Israel y han hecho como una barras como prohibir la gente que entrara ahí. ومنعته من أن يقطف هذه الثمار التي تخرج من هذه الشجرة. eh, le han prohibido a, a acercar de este planta. بينما الإسرائيليون يدخلون كل يوم ويسرقون هذه الثمار. mientras los israelianos entran allí y cogen, ¿cómo se llama? los frutos, sí. وإضافة إلى ذلك يمنعون يعني إذا هو دخل وقطف يهددونه بالقتل. Además, se entra este chico a su jardín les, les dessins c'est comme c'est entras te matamos يعني الفلسطيني الأسير يمنع من الحمام من الاستحمام فقط عنده لمدة ثلاث دقائق في الشهر بالماء الساخنة Es prohibido a los detenidos palestinos ducharse eh, te, pueden tener solo una vez eh, en el mes tres, tres eh, minutos. إضافة إلى الضرب المبرح siempre le, les pegan. التعذيب يعني اللامحدود الكهرباء el, el castigo sin limite con electricidad Uh, وأيضا uh, هناك بعض الأمور uh, مثلا آه، تهجيم الكلاب البوليسية عليهم también hay unos ataques con los perros اغتصاب النساء في السجون atacar las las mujeres وايضا آه، يعني هناك العديد من الامور في سجون الاحتلال y también hay muchas muchos castigos en los cárceles حتى اذا مات الفلسطيني في السجن تبقى جثته محتجزه aunque que el palestino se muere su, su, su cadáver se, se queda en la cárcel 80 جثه محتجزه الى الان Hay 80 cadáveres están todavía en la cárcel de Israel. وإذا ويتاجرون بأعضاء الفلسطينيين الأسرى. Y, cogen también los partes del cuerpo y lo venden. يعني أنا أنا من عائلتي إلى الآن 89 شهيد في غزة. Uh, por ejemplo, yo en mi familia hay 89 personas mu- mu- se murió en el genocidio. Uf. Fuad, y mm, con todo esto que nos cuentas, ¿cómo se mantiene la esperanza? قالت لك آه، من بعد هادشي اللي حكيت كيفاش تب- بقات عندهم آه، بقى عندهم الامل الفلسطيني يخلق الأمل من العدم el, el palestino se creció en la esperanza desde nada يعني من ينظر إلى ال... ال- كيف الفلسطيني يساعد الفلسطيني أثناء الحصار cuando los palestinos, el palestino ve cómo el palestino está ayudando al, al otro عندما لا يكون هناك ماء cuando no hay agua ويعرف أنه إذا أعطى الماء لمن هو لغيره سيظمأ y sabe que se da su, su, su agua propia se queda ان inside. ولكن يعطيه الماء. Y con, e, aunque que es esto, le puede eh, eh, da eh, otro el agua. يتقاسمون كل شيء. reparten todos. هناك يعني الفرحة لأنهم عندهم الأمل هناك يعني منهم من يعتقد أنه لماذا الفلسطيني الآن يقاوم؟ y tienen como una esperanza y la gente eh, preguntan cómo eh, puede a- aguantar esto آه، سألت أحد ال- الأصدقاء وهو عمره حوالي 13 عاما Pregunté a uno amigo, eh, eh, tiene como 10, eh, 11 años. ماذا تعني لك الشهادة؟ كي سيغنيفيكا باراتي الشهاده الشهاده اس كومو اون امبري لوتشا بور سو سوس كوساس بروبياس الشهاده قال لي عندما يموت الانسان في ارضه مي ديخو كي كواندو لا بيرسونا مويري ان سو ان سو تيرا يذوب جسده ويختلط بتراب وطنه. الكويربو سي. نو سي سي كونكتا كو لا تيرا. كو لا تيرا سي. كومو لالما سي كيدا وأريد أن أقول أنه المعادلة هناك معادلة في الرياضيات أنه إذا تفتح بارانتزس آه، وتزيد بلس بلس بلس بلس وعندما تنتهي من هذه المعادلة so I will talk in English uh, in mathematics if you open the parenthesis and you add plus plus plus plus plus many effort and you when you uh, close the parentheses then you multiply by zero so the equation is zero so our will is this zero so we'll multiply in the zero so many of if the uh, israel have many strong yes but nothing uh, uh, in compare about our hope Nos dice Fuad que mm, parte de la esperanza es como una metáfora en la que hay una fórmula en la que Israel suma números, suma números, suma números, suma dolor, pero si todo eso al final se consigue multiplicar por cero, el resultado al final va a ser el cero. Entonces el pueblo palestino busca encontrar ese cero que anule todo el, el dolor anterior Sí. Fuad, en Madeja Sonicua, en este programa, también pues pensamos que la música es una manera de conocernos y de cultivar la esperanza. آه، هو قال لك انه في هذه الراديو آه، ايضا ب- بنعتبر الموسيقى هي وسيله ايضا ع- باش عشان نتعرف عن بعض Nos recomendabas varios artistas y al final eh, nos quedamos con Ahmad Kabur. آه، انت اعطيتهم آه، آه، مغنيين كثيرين وهم اختاروا محمود آه، كابور احمد قابول احمد كابور Eh, Nonosónico, ¿a qué sabemos de Ahmad Kabur? Bueno, menos que, que Fuad, eso seguro. <laughs> Pero sabemos que es un compositor libanés clásico, eh, se podría decir un, histórico que ha dedicado buena parte de su creación a, hacer ritmos al pueblo palestino y, a su lucha. Eh, Ahmad Kabur eh, compuso un himno de la música no solo libanesa, un himno de la música árabe, Wanadikum. Wanadikum. Wanadikum. Sí. La compuso al estallar la guerra civil libanesa. Mm. y se basaba en los versos de un poeta palestino, de Tufik Ziad. سي Fuad, ¿nos puedes contar un poco más de qué habla esta canción? آه، هو قال لك آه، هل يمكنك ان ت- آه، تحدثهم كثيرا عن الاغنيه دي مع- دي ال- هذا الشخص أحمد قعبور آه، هو لبناني آه، احمد لا اس اون تشيكو دي دي لبنان آمن لبنان. بالقضية الفلسطينية ايمان عميق الكري ان الكاسو دي بالستينو وعندما حصلت الحرب الأهلية في لبنان عام 1975 cuando se, se pasó la guerra civil el año 1955 طلب بعض بعض من الأحزاب اللبنانية أن يدخل الجيش آه، الاحتلال الاسرائيلي الى بيروت إيه، بيدو آه، كومو السولدادوس دي استراليون آه، دي اسرائيل فانا يترارا ا بيروت لا كابيتال لا كابيتال دي لبنان وطلبوا من جيش الاحتلال الاسرائيلي اخراج المقاومه الفلسطينيه إيه، بيديرونا ال ال ال البايس دي الغوبيرنو دي ليبانو آه، اكسبلوسار لا ريزيستنسيا دي آه، بالستينا فارتكبوا مجازر كثيرة منها مجزرة آه، صبرة وشتيلة han hecho muchas genocidas اونو دي دي ellas مجزره اي Shatila ذهب حوالي خمسة ألاف فلسطيني ولبناني في هذه المجزرة سيمويرون كاسي mil personas palestinas y لبنان وذلك عندما قبلت المقاومة الفلسطينية بتسليم سلاحها إلى السلطات اللبنانية esto cuando la, la resistencia de, de Palestina da, uh, daron uh, los, uh, los armas al, al, al gobierno de Lebanon. غدرت بهم إسرائيل آه، آه، إسرائيل ترانسيونو آيوس ودخلت إلى المخيم آه، الفلسطينيين انترو الوس كومبانياس دي دي de, بقيت ثلاثة أيام. Eh, se, se quedó تذبح بالفلسطينيين. ماتا تودوس mata حتى النساء الحوامل قطعوا بطونها. Eh, también las mujeres embarazadas se, se cortaron eh, sus eh, estómagos. شغلوا الجرافات والموتيرات لعدم سماع صوات أصوات المذبحة. Han encionando como motores para, para ocultar las voces de las mujeres. فأطلق حينها أحمد قعبور. Y esto لانسو أحمد قعبور أناديكم أوسيامو يعني أنادي الثوار الفلسطينيين es como yo llamo a la, la, los palestinos de la resistencia. وأقول أنني أفديكم. Y digo, yo muero por, por vosotros. So, فأطلق هذه الأغنية. Y se lanzó esta canción. Pues muchísimas gracias, Fuad, por ponernos en contexto. Vamos a seleccionar una versión de esta canción. هو قال لك شكرا على على هذا الحديث اللي خبرتنا عنه وهم راح ي- يشغلوا أغنية من Es una versión en directo eh, que Ahmad canta de Unaticom y está rescatada de los archivos de la televisión pública del Líbano. مم. Esta grabación tiene más de 40 años eh, y es que esto es madre Sónica. Es que ricasco, moja <laughs> Gracias. Es que ricasco, Fuad. Shukran. Eh, y nada, vamos con Ahmad Kabur y Nadikom. أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت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 Hemen dago zure lekua. zein da nire lekua handiaren izua Jaio naiz baina zein da حبيبتي شرفي لا ما اقدرش وطلعت يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة Bueno, vamos a seguir enredándonos tras hablar con Fuad. Shukran fua. eh, vamos a seguir enredándonos eh, en esta madeja que nos lleva a conocer qué está sucediendo en esas costas alejadas del mar Mediterráneo. Y bueno, vamos a hacerlo <laughs> de la mano de Fermín Moguruza. ¿Qué te <laughs> parece, Pepe pues Sónico? Em, es, cierto que Fermín Moguruza, eh, a lo largo de esta última década, pues se ha embarcado en un proyecto audiovisual muy potente y muy ambicioso. Que a lo mejor ya lo conocéis en nuestro caso, ni habíamos visto todavía ninguno de los episodios y tampoco lo teníamos eh, muy presente. Pero bueno, para esto sirve este programa. Eso es. Para conocerla a nosotras y así de, paso os invitamos a pegaros una vuelta por alguno de los capítulos que ha generado. Hablamos del proyecto Next Music Station. ¿Y de qué va? este proyecto no, no Pues es una serie de documentales musicales en los que de la mano de un artista local Muguruza nos presenta los ritmos, desde los más tradicionales hasta los más vanguardistas, que se cultivan en diferentes países. Y así nos encontramos con que hay capítulos, pues por ejemplo hay uno dedicado a la música de Marruecos, también hay a Palestina, a Sudán. Claro, pues es que imaginaos, hay capítulos, por ejemplo, a realidades pues bastante alejadas como pueda ser la de Yemen. Así que, bueno, capítulos interesantes. Y bueno, y en este caso, pues eh, tiene un capítulo dedicado al Líbano y pues Pepe Sónico, se lo agradecemos, ¿verdad? Hombre, claro, es que eh, desde nuestra completa incultura y lejanía a la producción artística del Líbano, pues poder hacerlo de la mano, como, como lo hace Muguruza, de justo es eso, ir presentándonos poco a poco a distintas artistas eh, que tienen su base radicada en Líbano, pues se lo agradecemos y lo hemos usado. Bye. Y por ahí sale nuestra Yasmín, nuestra artista estambre. Pues bueno, sale un poco. A ver, ¿cómo es eso? <laughs> que yo me enteré. No sale mucho y casi hemos tenido que utilizar el identificador <laughs> de rostros para decir, Ah, esa que sale ahí en el escenario, Yasmín, ¿no? Pues sí, sale Yasmín. Lo que pasa es que a quien entrevista en realidad es a, a Seth Hamdam, con el que Yasmín ha tenido proyectos musicales en común. Entonces, pues bueno, ese es el hilo que como sale Yasmín en el docu, pues seguimos aislando y vamos a elegir a otra de las artistas que sale en el docu. Está así, siendo entrevistada y contando cuál es su propuesta musical. Bye. Es verdad que antes de, ver el documental, ¿no? Pues teníamos como una sensación de, que Beirut, bueno, pues es una ciudad vanguardista, abierta, diversa. Y lo que el pozo que se nos queda tras ver Next Music Station es que en realidad eh, eh, en todo el Líbano hay un ebullir continuo en torno a, la música y el arte. Es una pasión por las creaciones artísticas que recorre todo el país y que no está exclusivamente centrada eh, en la capital. De hecho, hasta en los campamentos de personas refugiadas el arte y la música está ebulliendo en sus calles nos vamos a centrar en la parada, pues traemos una voz enigmática, profunda, eh, que se que ella lo acompaña, por un lado, del instrumento más tradicional del Líbano, que es el oud, que es el, el laúd y de bases electrónicas cautivadoras. Hablamos de... Pues hablamos de Jouna Sabah. Esta artista, música y compositora Nació en Beirut y está clavadísima en explorar las relaciones entre las composiciones electroacústicas y las tradiciones árabes, llevando su manejo del oud a paisajes sonoros únicos. Y este viaje creativo, esta idea de la electroacústica junto con el árabe tradicional, tiene su máxima expresión, es algo que ha ido poco a poco cultivando, también para ella misma le producía cierto choque el meterse en la electroacústica y en los ritmos tradicionales arábics, pero ya en el último disco tiene su máxima expresión, se llama Wisah, y en él directamente no es que hable en lengua arábica, no es que hable en libanés, es que directamente se lanza a hablar el forja, el árabe clásico en un salto que, bueno, para ella misma, a nivel personal y de, identitario, ha sido toda una experiencia. Mm. De hecho, en el docu de Muguruza, eh, Yomna reflexiona sobre este gran temón que, hay en el Líbano, ¿no? Y sobre todo en Beirut, con el tema de, las lenguas, de los idiomas. Eh, habla de que se escucha mucho francés, mucho inglés y, ella pues reivindica el, origen eh, del árabe, ¿no? El uso natural del árabe, incluso el origen árabe del libanés que a veces se pone en duda en un intento de occidentalizar la cultura libanesa hasta niveles tan grotescos donde, bueno, no. Que el libanés hay que defender que si es arábico no es arábico. Eso es, eso es. Entonces, claro, aquí hay un temón con la identidad Sí, eh, hay, en el docu sale también, porque este tema parece que está muy presente, claro, se plantea al Líbano como un puente, ¿no? Entre, a través del Mediterráneo, un puente entre las culturas orientales y occidentales, pero ya sabemos esta tendencia occidental a que cuando ve un puente lo que hace es tirarlo, <laughs> tirarlo y arrapar, arrapar con todo, ¿no? Y bueno, la rapera Malika, que tiene origen argelino, pero nació en el Líbano, ella en un inicio, porque en la calle pues le salía así, sin haber reflexionado mucho, ya hablaba en francés con sus colegas y hay un momento en el que decide que sus canciones tienen que ser en árabe En su caso, tras una reflexión profunda sobre qué significa la identidad árabe y también muy movida por las distintas incursiones y operaciones militares israelíes sobre territorio libanés. Y desde ahí le salían las ganas de dejar claro que ya pertenece a la cultura y a las raíces y tradiciones árabes y por eso cambió las lenguas de sus canciones de hip hop. Es que es de traca esto, ¿eh? Mm. Es de traca. En fin. Bueno, como ya sabéis que nos gusta mucho eh, que sean las propias artistas las que expliquen sus posiciones, lo que piensan, pues os queremos compartir un fragmento para que escuchéis en directo a, a Yomna para que lo ubiquéis, está extraído de una entrevista que le hicieron en el Museo de Arte Oriental que está ubicado en Turín, pues unas horas antes de un concierto que dio pues este mismo año, en 2024. Vamos a escucharla. I'm Yuma I'm a musician from uh, Lebanon. And uh, I sing and I play Daoud uh, with electronics. Um, my music um, I compose my music, and my music is always uh, based on uh, on research, uh, whether in musicology or sound design and uh, other interests. In uh, this last project, Wishah is uh, is written in the um, yeah in the in the classical Arabic language because we have the classical Arabic language that we use for written and and other um, also spoken, but uh, but it's for like more formal, and uh, the other uh, and all dialects are basically based on this language. Uh, so I use I use the classical uh, Arabic language, but the the lyrics I usually base myself a lot on the sonic properties of the words and how they sound, how they resonate, what the uh, what sounds create the words and uh, how uh, they they influence uh, also the resonances from my instrument and from the electronics I play. So so the mean the meaning comes after. Bueno, está claro que con esta entrada que hemos hecho, ¿no? Pues eh, os va a apetecer que os enseñemos un poquito más, ¿no? ¿O qué? Pues sí, vamos a precisamente en este caso a ese último disco, Electroacústica, Forja y Laúd Árabe. A ver qué pasa cuando unimos esto. Vamos con John Nasaba, Ajad. Bueno, Pepe Sónicoa, ah, vamos a seguir hilando. A ver, ¿dónde nos llevas, Nono Sónicoa? Pues vamos a seguir en Beirut Mm, porque desde aquí pues tenemos un grupo de mujeres cañeras. Ah, ya veremos cañeras hasta dónde llega. Cañeras, cañeras. <laughs> Hablamos de Slave to Sirens. Este grupazo, claro, decimos cañeras y es que ese cañerismo viene reflejado también en el estilo de música en el que se expresan. Porque, querida comunidad, por primera vez en la historia de Mareja Sónica ¿ah? va a llegar el thrash metal así <laughs> ah, <laughs> a, una de las paradas un thrash metal hecho en Oriente Medio y hecho por mujeres bueno este grupazo eh, es un grupazo muy importante porque en los años 90 en el Líbano estaba prohibido el metal eh, se decía, bueno, pues que, pues que era música satánica y las personas que tanto hacían esta música como las personas que seguían este tipo de música eran perseguidas y, encarceladas. Entonces, este grupo es muy importante, por un lado, porque, porque hace metal y por otro lado, porque es el primer grupo de thrash metal formado únicamente por mujeres en Oriente Medio. Claro, aunque hoy en día ya no está prohibido, eh, pues tenemos que hacernos a la idea de que esa idea delictiva eh, permanece ¿no? flotando en el ambiente y hay ciertas reacciones de la sociedad hacia las personas que han decidido expresarse en ese, estilo musical. De hecho, casi no hay representación musical de ese tipo, casi no hay discográficas que apoyen a ese tipo de artistas y bueno, pues como decía lo no sónico todo esto impulsado desde un grupo de mujeres en un estilo musical que como tantos otros tiene unas profundas raíces patriarcales y hay muy poca representación de mujeres en el Transmetal. metal. Bye. Este grupo eh, comenzó su carrera en 2015 cuando en una protesta antigubernamental en Beirut, dos de las pioneras del grupo, las dos guitarristas, Lilas Mayasi y Sherry Besara, se vieron y se reconocieron ante un montón de gente por su estética metalera dark. Bueno, entre ellas saltaron las chispas cuando se vieron en aquella van y dijeron, hey tú, tú eres como yo. <laughs> Y bueno, Lilas comenta en el documental que bueno, pues ahí empezó la relación, iba a casa de le empezaron tocando, empezaron a componer en su casa y desde esa química pues surgieron los gérmenes del grupo Slave to Sirens. Bye. Eh, ellas mismas comentan también que bueno, luego tuvieron un trabajazo buscando al resto de las integrantes del grupo y así se unieron Maya Kaimalia, Alma Doumani y Tatiana Bogaba. A ver, yo lo intento, <laughs> ¿vale? Y pongo todo mi, mi ser y mi empeño en intentar pronunciar bien, pero desde aquí pido mil millones de disculpas, porque sé que aunque lo intento, no me sale. Eh, ah, y ahora voy yo, porque, <laughs> bueno, hemos conocido a Slave to Silence gracias a una directora, eh, en este caso es marroquí, y hablamos de Rita Baghdadi, ojalá lo digamos bien, y que eh, ella realizó el documental Sirens, que fue presentado en el Festival de Sundance y que está basado en la propia historia de este grupo de música que bueno, eh, navegando un poco más por internet vimos que Sirens eh, también se presentó en Sinewak, por aquí cerquita. Toma ya. Y que de hecho fue premiado en una de las categorías importantes del docu, así que bueno pues hay una parte que, nos queda cerca. Es que este documental no es cualquier cosa. Eh, se empezó a grabar en 2018 y duró tres años. Y el objetivo de, Rita era estar en el día a día del grupo y, en sus propias palabras, poder desafiar la percepción que se tiene de las mujeres árabes. Podéis verlo en YouTube. Eh, recordamos el título, Silence. Y bueno, eh, eh, es súper interesante. Eh, comienza con unas palabras de Lilas en las que dice, desde el día en que nacieron mis abuelos, este país está jodido. Guerra, inestabilidad, desempleo, todo ese dolor, toda esa rabia. Hay algo de lo que huimos, pero yo no quiero vivir en el miedo. Qué potente, ¿eh? Y así solo empieza. <laughs> y de hecho hemos rescatado varias, ¿no? Frases que aparecen en el docu, así que seguimos ofreciendo ideas. Bye. En el documental, así en general, podemos ver el día a día de, de las artistas eh, y hay escenas como, por ejemplo, eh, cuando empiezan a salir los medios de comunicación, eh, conversaciones que tienen con la familia también, ¿no? Sobre el tema de casarse, no, casarse, tener criaturas, los problemas económicos, bueno, y todas estas cuestiones del día a día que, se ven en el documental. Y se puede ver, pues eso, como un gran contraste entre la vida que ellas tienen y también la que aspiran a tener y lo que la sociedad les marca y espera de ellas. Sí, eh, según palabras de Lilas y de Seri, ni binarias, ni sometidas, ni calladas, ni dependientes. Y también hablan mucho de la, reacción que las personas tienen al verlas. Claro, a ver, qué decir, ellas remarcan que en Beirut hay diversidad como en el resto de sitios. Bye. Claro, y desde esa diversidad, pues hay mujeres a las que ellas mismas dicen que sienten que les dan miedo a otras mujeres y que pueden reaccionar hacia ellas de forma agresiva. Y al mismo tiempo, para otras eh, mujeres del Líbano son toda una inspiración. Bye. Ellas mismas dicen, nos admiran porque ven en nosotras la fuerza y la inspiración para lograr una libertad personal que debido a la familia y a las normas impuestas muchas no pueden expresar. Ellas comentan, no nos imaginamos que al embarcarnos en este viaje musical terminaríamos asumiendo la responsabilidad de representar a parte de esa diversidad de mujeres de Oriente Medio, que no es poca cosa y a la vez es un gran honor. Bye. Bye, bye, bye. Un poquito muy satisfechas y muy contentas, ¿no? De todo el apoyo recibido y de esta parte, pero también abrumadas, ¿no? Hmm. Ellas dicen que al principio en sus canciones, eh, bueno, mm, pues mm, no, tenían un hilo conductor político, pero es verdad que, bueno, pues que luego acaban eh, hablando de política, de sus ideas, de sus opiniones, bueno, en este sentido de lo que les pasa un poco en el día a día. Lilas comenta que en el Líbano existen muchos tabúes, uno de ellos es el colectivo, la situación, las realidades del colectivo LGTBQA en el Líbano y que el gobierno trata de silenciar. Bye. Pero ella misma dice, lo más importante es unirnos, plantar cara y no guardar silencio. Aunque sabemos, ¿no? Que, bueno, estas mujeres también eh, iban a ser eh, la cartelera de, otros grupos de música y bueno, al meterse un grupo religioso, pues no las dejaron tocar, ¿no? Por considerarlas satánicas. Sí, de hecho, en cuanto a ellas, varias de ellas son abiertamente LGTBIQ, pero al mismo tiempo, pues eh, comentan la dificultad de expresarse libremente, también en entrevistas, porque ellas consideran que está habiendo una regresión importante en los derechos de la comunidad. Y bueno, pues ellas mismas comentan la situación que en este programa veremos más tarde de Más mm. Urella, y las dificultades que hay para poder eh, vivirse en, tanto en su vida íntima y cotidiana como en la expresión pública de las identidades divergentes. De quiénes son, ¿no? Y en este sentido, eh, bueno, pues hablábamos antes, ¿no? De que sus canciones hablan de política, de sus ideas, pero es cierto que ellas mismas dicen que cuando formaron el grupo partía de una necesidad de, poder expresar toda esa rabia, todo ese enfado que tenían, ¿no? Y de no quedarse calladas. Por ejemplo, eh, teníamos dudas de qué canciones, os traemos eh, una frase de, una que ha quedado en la reserva de Jenny Evil, que dicen, siempre alimentándose de tu dolor, haciéndote tu juguete, ¿Por qué siempre tienes que obedecer? Bye. Todo esto no con esta voz angelical que yo os traigo. No, no, no, no, os vais a quedar patidifusas. <laughs> es que creo que todavía no sabéis lo que os estamos trayendo. No, una, voz gutural. Bueno, bueno, bueno. Para que luego digan los hombres, ¿no? Que las mujeres en el metal que no, porque... Sí, que ellas tienen que ser sensibles y agradables, ¿verdad? Buah. Vais, os vais a, a caer de culo. Vais a ver, Lilas, lo que hacen. <laughs> Y nada, terminamos esta parada con otra frase brutal de estas mujeres tan maravillosas que dice, la revolución está ya dentro de cada una de nosotras. Pues pedazo de revolución que ha traído, que trae, que va a traer este grupazo, Slave to Sirens. Vamos a escucharlas. Vamos con... Salomé. Thank you. Estás en la radio que sueña. Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia. Laroguita Masaspi y Rati Librea. الجميلات هن الجميلات نقش الكمنج في الخاصة Entzuten ari gara gure artista estambrea ki EXPN zuzeneko batean. Aljamilat kantatzen ari da. Aljamilat da abestearen izena eta baitxa albunaren izena. Eta berak esaten duenez, e, Mahmoud Darwishen poema baten izena da, The Beautiful Ones, eta Jasmineren hitzetan inspirazio iturri izan da. Ba, bueno, berak kontatzen du emetasunaren oda delako, edertasunaren, anistasunaren eta kontraesanen ospakizuna delako. Poeta palestinarrakin lotura hori ez da jasmin jandamek eh, palestinarekin duen eh, harrema bakarra. Eta gai honi buruz, hitz egingo du gaurko madejan eta horreza egatik utzi dugu azken geldialdia ba, palestinari buruz hitz egiteko. Bai, jasminek herri, herri palestinarra defendatzeak eh, ez du esan nahi soik bere, bere artistek implikazio gisa balio dutenik baizik eta e, B, e, BDZ kanpainaren parte aktiboa izatea, be bai. Daki zuenez, boikota, desinbertzioak eta zigorrak daude horren atzean, eta ja palestinari buruzko madejan, e, ja saldu genuen zertaz e, datza, ezta, kanpaina hori, eta bueno, e, eh, zeila sonika oarekin ba, asko e, ikasi genuen. <laughs> bai, e, eh, kampaina horren babesean Musikas por Palestina, Musicians for Palestine plataforma sortu zuten. Israelgo erakunde zionistari boikot kulturala deituz. Zeire hono artista baino gehiagok sinatu dute eta horien artean dago gure Jasmin Jandan maitia. Bai, eta ehuntzen jarraituz gero, Jasmin, palestinarekin eh, ezin aipatu gabe utxi dezakegu, Elia Zuleima zuzendari palestinarrarekin eskonduta dagola. Ziurrenik, palestinako sinema sortzaile ospetsuenetariko bat dela, eh, eta, bueno, adibidez, duela gutxi kusi genuen The Time That Remains, Eta film horretan Zuleimanek egiten du birpaso bat ba, pasaden e, mendeko hasieratik orain arte e, bueno, kontatzeko zer jasatzen ari den e, palestiniar herria ba, okupazio garaietan. Bai, Elia Zuleimanek gure artista estambrearen, e, eh, hau da, Jasmin Jandamen hainbat bideoklip zuzendu ditu. Ala nola eh, baden edo balat. Eta gelialdi honetan, ba, palestinatik tiraka, artista palestinar bat aurkeztuko dizuegu. Eta artista hau, ba, moldek, ba, artista honek moldeak hausten ditu bere lehen iraupen luzea atera berri duen artista bat. Eta iruditzen zaigu, ba, horretaz itzegin behar dala. Oni buruzari gara? Saint Levant. Oh, yes. Bueno, e, hogeita bat urteko rapero palestinar honek erberestat, erbesteratu egin zen, munduko hainbat tokitatik bere kauza defendatzen jarraitzen duen diaspora palestinar erraldoi horren parte izanik. Bai, e, baina ez da oiko ekintzaia. Bere garaian esan genuen kolonialismoak palestinar eredu bat irudekatzera garamatzala, okupatu onaren eredu bat. Eta noski, ba, zain levantek Ez dio eredu ez du horri erantzuten? Marguani horrela deitzen zaio, adibidez moda gustatzen zaio, irurogei amarreko amarkadako ikonografioak gustatzen zaizkio, ekialde ertaineko dior, e, bai, moda enpresa. <laughs> Irudia izan da, bere, zin, ustaitzen du, baita bere abestietan ere, eta zare sozialetan aktiboa da bere bizitzako hainbat alderdi erakutsiz. Bai, eta honetaz aparte, eh, Palestina bihotzean eh, daraman. Hori da. Osa, naista, e, eh, bueno, molde estu hoietan ez zartzea, eta olako guztuak eta mm, olako ekintzak egitea, e, berak Palestina bihotzean darama. Eta, e, bueno, ba, herriaren egoerari buruz hitz egiten du. E, milaka modu dauselako posizionatzeko, eta eta mm, e, alderdi politikoa eta mm, gertatzen diren e, eta genozidioak eta e, oiei buruz ez egiteko ez da. Ba, bueno, ba horrezegatik ekarri dugu artista hori. Bai. Gure moldeak ere e, apurtzeko. Geroago, e, bueno, mm, berriro entzungo dugu zen libant, ja ikusiku duzu zergatik, baina momentuz geratuko gara e, abesti batekin pleiardekin egiten duena. Bai, marguanen zentsualitatea presente izango zuen abesti bat nahi genuen, da, hau, leherretzea da. Bai, eta adiegon, zen leban eszenean, sartzen den une horretan, zer gertatzen den, berak esaten du, Me gusta la forma en la que me hablas. Me gusta cómo te alejas de mí. Me gusta cómo me miras a los ojos. Me gusta cuando quieres ponerte encima de mí. Bueno, amén. laro gaita mazazpi erratiko estudioan, <laughs> ointxe bertan, e, eh, beroa igoina. Guazen e, zain levantekin. I guess. first. Why you living it up? Why you living it up, baby? You said it was never enough, and now you're thinking of us in the club. But I guess, guess you know it all, don't you, baby? I guess that I don't know shit. So I like the way that you talk to me. I like the way you go far for me. I like the way that you look in my eyes and say. want you inside So I like the way that you talk to me. I like the way you go far for me. I like the way that you look in my eyes and say you wanna get on top of me. بقولها baby على مهلك. بقولها baby أنا فاهمك. بقولها baby على مهلك. بس وحياة أمي إني فاهمك. أنا فاهمك أنا فاهمك. Okay, okay. Ooh, said I got a lot on my mind and I gotta share the pain. Okay, okay. I got a lot on my mind and I gotta share the pain. Okay, think you really want me, baby. but if you do, okay, uh, I was 17 when I left home. Timberland in my headphones. Now it's just Matic and Petro when we. Uh, I don't think you really want me, baby. but if you do, okay. I know you've been thinking of us while you're living it up. Tutti frutti. Wop, bop, bop, bop, tutti frutti. Oh, Tutti frutti. Oh, Tutti frutti. Oh, Tutti frutti. Oh, oh wop, bop, bop, bop. I got a girl. Gabon tutti frutti maitiak. Gabon. Gabón Gabón, Luis Sonico. Gure lehen tutti frutti elkarrekin egin ¡El Bai, bai, bai, bye, bye. no. Ui. zelan gaurko madeja, zelan ikusi duzu? Boa, eh, nik y esan da nahiko, nahiko flipata nao. Eh, bueno, ene, eh, nik jada nere, nere Spotify piratan. <laughs> <laughs> eh, gaur tutifrutian ekarriko dugun taldea, vamos, eh, jarraitzaile absolutua da, bueno, mm, artista estambrea, hortikan hartu egin dut, be bai? Bai, bai, bai, bai, ezan genuenean eh, apostu arriskutza izan zen, bai. Libanoko artista iburuz e, eh, madeja egitea, baina txukun, no? Bai, oso, oso polita, oso polita, bai. Bueno, baiango gara gaurko tutifrutiarekin? Bai. Bai. personalmente, eh, a mí hay un grupo libanés que me gusta bastante, no sé, me imagino que conocéis, que se llama Maslu Leila, que, yo creo que además son unos chicos gays. y Yo lo conocí, bueno, lo conocí, lo conocí en internet, ¿no? Hace tiempo, no sé si escuchando en Tastas o no me acuerdo dónde, y me gustó bastante. eskerrik asko, Catherine gomendio hau egiteagatik eta, bueno, hartu dugu zure gomendioa, Masru Leilari buruz hitz egiteko nago nonostonikoa. Bai, bai, hartu eta gure ganatu egin dugu. Bai, eh, gure Spotify piratan. Bai, e, talde hau, e, eh, 2008an sortu zan, e, eh, Beiruteko ikasle batzuk, eh, unibertsitateko ikasle batzuk elkartu ziren e, gau baten, festival txiki bat sortu zuten, eta horre jotzeko elkartu ziren. Bai, eta horregatik bere izena, e, Masru, Masru nahi du proiektua eta Laila ga, gaua e, hori, ba, gau proiektua. Eta, bueno, haiek ez dute zutela nahi banda bat formatu, baina, bueno, sinergia hori sentitu zuten eta jarrituzten elkarrekin jotzen. Eta, bueno, bebai, erabaki zuten izena aldatzea Laila, e, aldatu zuten e, Leila. Leila, al Leila o Leila, las mil una noches. Era, eta hori dana, Fermin Muguruzaren dokumentalan agertzen da. Berriro. Después de este espacio publicitario de hacia Fermín Buguruza, por favor. Es que ricasco Fermín, ¿eh? Sarrera batzuk. Bai, eta, bueno, eurek esaten dute, mm, naiz eta formalki ba musika esikasti, e, kasu honetan e, Ahmed Sinok, taldearen abeslariak esaten oidu, ba, e, musika hitziko beharra sentitzen zutela, eta ba, gorputzak e, musika egitea eskatzen zietel, ziela, eta orduan ba, musika egiten hasi zirela, euren burua den zaintzeko modu baten. Bai, hogei urterekin hasi ziren jotzen, e, eh, dokumentalan agertzen dira zazpi pertsona, baina bueno, gero ikusi da bost pertsona geratu zirela taldean. Eta bueno, bere historiari buruz hitza egiten, e, bi gauza azpimarratu nahi dugu. Alde batetik, nortasun queer eta, bueno, e, horren ondorioak, zensura eta, bueno, gertatu dena. Eta bestaldetik, ba, botatzen dituzten mezuak. Zerekin hasiko gara nonozonikoa? Ba, soritzarrez, hasiko gara jasandako e, zensuragatik. E, bueno, e, queer eh, eh, zinok, eh, abeslariak, eh, argita garbi esaten du queer dala. Eta, bueno, mm, nahiko biziblea dala ez da. E, eh, badau bere elkarrizketa bat, e, eh, Zarde After Dinner, e, dokumentalean edo YouTube kanalean e, aurkitu aldu zuena, Hori bai, eh? Ordu tapiku elkarrexeta da, beraz, satinaka. <laughs> baina gomendatzen dugu, zonda, dago, bai, bai. baina bai, ondo. Bai, bai, bai, bai. Bai. Eta, bueno, hor, bi episodioi buruz eh, hitz egiten du. Bat, 2008an Egipton gertatutakoa, eta beste bat, 2008an Biblos Festivalan gertatukoa. Eh, Biblos Festival, e, Libanon egiten den festival bat da. Bai, eta Biblos Festivalaren inguruan, Ba, hori, lehen konbetatu egin dugun bezala, ba, mm, nortasun kuir e, eh, bisiblea ikusten dan nortasuna daukate, eta, bueno, pues, e, eh, zoritzarrez, ba, akigu pertsona askok. E, eh, onen e, kontra dausela, Urdun, e, bueno, ba, bi mila eta mabostean, euren e, Facebookean, e, argitaratu zuten e, argazki bat, non agertzen da, miren bir, birginearen eh, gorputza eta madoranen aurpegia. Honekin esan nahi zuten, ba, gaurko ikonoak, igual ja ez dira hain erreligiosoak, no? eta bueno, ba, artista pop batzuk no? ba, gaurko ikonoak direla, no? Como metafora erreligioso bat zen, baina e, bueno, e, talde hauek hartu zuten hori, eta e, bueno, erabili zuten kontzertu hau e, kanzelatzeko, no? Bai, E, eh, Admedek, esaten e, duen arabera, berarentzat erlijioa ez du eser esan nahi, errespetatzen ditu bai, baina e, berak ez ditu, osea, bere buruak, er, erlijioak, bargatu, ez dakite, <laughs> bargatu loizoniko, ez dakite osondo nola saldu, baina azkenean erlijioak ez du bera errespetatzen, ez da? Orduan, e, bueno, ba, bera ez dala ez erligio katoliko ez islamikoan e, ondo onartua sentitzen. Bueno, berez ez dutelako onartzen. Bai. Igual, hartuko dugu berak esaten duen eh, esaldi bat hau azaltzeko berak ezaten bai. du. Oso erraza da, jamet zino izeneko norbait aurkitzea, familia musulman batetik edo datorrena, eta erlijotik kanpoko gauzak egiten saiatzen dena. Baina batzuetan erlijoarekin lotutako metaforak erabiltzen dituena. Eta, oso erraza da hori blasfemia dela esatea eta eskandalo bat eh, sortzea. Eta bueno, hori da pixkat e, gertatu zana Biblos Festivalan. Bai. Bai. Izan ere, bai, bueno, ba, ba, eskandalo bat sortu zen, eta, bueno, zare sozialitan, e, eh, Facebooken, Whatsappen eta hori, ba, talde batzuk, e, batzuek, hasi ziren ezaten, e, eh, ba, armak eramateko kontzertura, eta benetan jotzen bazuten, ba, erabiltzen azteko, eta, ez da, bueno, azkenean antolakuntzak eta haiek esan zuten, bueno, ez dugu egingo, oza, hau oso da, eta, bueno, ba, zen, bai. Bai, Eta gero beste alde batetik daukagu Egipton 2000 eta eta 2000 <laughs> mazazpian gertatu dako beste gertakari bat non e, eh, zara egazik eh, bat aldea jarraitzen duen jarraitzaile batek arterazun eh, hortxadarre mm, zera bandera eta e, bueno, ba, kristona sortu zan atze, polixiak, da, bueno, azkenean e, hogeita pertsona eraman zituzen e, gartzelara, eta e, sarak berak, e, iru hilabate pasa zituen gartzelan, non, bueno, ba, torturak eta jasan zituen, eta azkenean e, gartzelatik atara zenean, e, ba, bere buruaz beste erabakitzea egin bai bueno, hau oso larri, oso mingarria, mm, oso gogorra izan zen e, taldearentzat. Eta, bueno, e, eh, menzionatu dugune elkarrezketa horretan, sarde after dinner elkarrezketan, Hamed Sinok, esaten du, ba, bueno, lehen, bai, e, erru hori, no? E, responsabilidade hori sentitzen zuela gertatuko horrekin, eta kostatu zitzaiola urteak, no? Hori kentzea, eta, bueno, ba, guztiz e, sakon no? ulertzea e, eh, ezen euren responsabilidadea baizik eta bueno, beste talde homofobo, transfobo horien responsabilidadea. No? Baina bueno, egia da, e, hau gertatu arte pila bat e, disfrutatzen zuen e, musikarekin, esenatokiekin, eta hau gertatu eta gero, ba, ez zuen nahi fama, ez zuen nahi esenatokietan e, igo, eta bueno, geldia didi bat egin zuen taldeak, hau gertatu eta gero, gero pandemia etorri izan eta bueno, geldituta geratu zen eh, taldea. Pena bat. Bai. Bai, bai. Eh, bueno, da mm, Augustia, ba, zoritzarrez eh, munduan gertatzen da, eta kontatu egin behar dugu. baina ez dugu bakarrikan e, bueno, ba, honekin geratzea nahi, eta mm, nahi ditugu euren abestietako mezu batzuk be aldarrikatu, ezta? e, eurek azkenen esaten dute, ba, euren e, bizitzan gertatzen diren gauzai buruz e, e, abesten dutela. ezta? e, izan daiteke eure belaunaldiko gauzak, E, baina, bueno, ba, bakoitzak interpretatu ditzala, interpretatze dituen bodue. Bai, beste gunean, durangoko azokan egon ginen, eta usue alberdike itzein zuen, eta esaten zuen, idazle batek, ez da pertsonai neutro bat, no? bere motxila, bere mina, bere ambizioarekin eh, hitz egiten duela, baina gero irakurtzen duenak, ba interpretatzen duela eta bere mobidak, no? ulertzen dituela. Eta, bueno, abestiekin holan gertatzen da, no? haiek euren motxila haukate, eta egia da e, Masru Leilak mm, oso ondo konektatu zuen e, bere belauni aldeko e, jendearekin, no? bai. bai. bai bai, inkluso beste herrialdetako mm, arabiar beste herrialdetako pertsonekin, ezta? Azkenean, e, bueno, paperak eh, esaten omen du, e, azkenean e, dituzten e, arazo batzuk, ez guztiak, logikamente, baina arazo batzuk berdinak direla eta da hortik agerbe ba, babiatu ba zan bai bere abezietan queer nortasunari buruz hitz dute, politikari buruz hitz dute eta be bai Israelen okupazioari buruz hitz egiten dute eta bueno, horregatik be bai aukeratu dugu Libanon ba, fokoa jartzea eta hemen geldialditzo bat egingo dugu, eh ze gomendatu nahi dizuegu liburu bat liburua, hemen estudian daukagu, <laughs> Rifka daukezena eta Mohamed Elkurdek e, idatzi du. Baina, e, bueno, poesia batzuk daude, eta itzulpena Eider Beobidek e, katakrake, bueno, Iruñako liburutegi eder honekin <laughs> ba, itzuli dute eta eta bueno, poesiak bi hizkuntzetan daude. Eta bueno, eingo duguna orain da Masru Leilaren abesti bate jartzea, AOB, eta poesia bat irakurri, ba, bueno, honi buruz pizkat hitz egiteko. Bagoaz. autobiografia. Garai batean, hausartan nintzen, neumatikoak zulatzeko. Segurtasun kamarak lapurtzeko. Arreba eta biok, soldaduetara bideo jokatzen genuen teiatuan. Zudokua. Barrea zen arrazoia. Iraultza gehiago, eta askatasun, iraultza gutxiago, eta askatasun gehiago. Umeen jolas gehiago, txakur horiekin harrapaketan jolasten genuen, gure gerriak korrapilatzen ziren arte. Ubelduraz, beteta barre algaraka. Gure mantak ortetzen genituen haiek joaten ziren arte. Amaika urte genituen orduan. Ez nintzen biktima bat munduak baietz esan zidan arte. nire er, nerabesaroko urteek behartu ninduten ibiltzera, amabos zentimetro laburrago. Txikiagotu egin nintzen iruzkin kopurua txikitzeko. Espaziorik gabe existituz. Ez dago nire nerabesaroaz partekatu nahiko nukeen askorik. Aspertutanago metafores. Umeek harriak botatzen zituzten. Zirenak, zehazka kantak ziren su artifizialak, bombak eta naskatuta geunden. Podium batean nengoen segurazki, amalau edo amabostekin. Munduari buruz, izketan, gurpila ulkian balego bezala. Mozorrotu nituen neumatikoak zulatzeko, eziak irekitzeko, eta jolasteko gaitasunak nire muturtzeko gaitasunarekin. Nire mina tuneatu oin nuen, nire postasunerako soldaduak baituz. Jolas ordua zen bikientzat. Mina tuneatu oin nuen, orain aprobetsatu soilik egiten dut. arazoa identifikatu dut, errautzak hautsa beharko lukeen lekuan. Nola arnasten da erregabe, inalatu kalkulatu gabe. Lehen bezala egin behar dut korri. Amak deitzen zaien. Hanka kontinente gurutzatzaileak. Soloftak aurpegia pusten dit. Autu bat, zentsuaren eta argaltasunaren artean. Zer di horrek nitaz? Hala ere, hau ez da epifania bat. Poemak ez dira horretarako. شفت طول عمري لبس يسمرني عسى الكلام eta honekin guztiarekin, ba, gaur eh, geldialdi egingo dugu be kalam eh, abestiarekin. Kalam, kalam, eta zergatik aukeratu dugu abesti hau. Bueno, Zergatik. Zergatik, Luis. Zonikoa. Zergatik. A ber, mazru leilak tiny desk bate dauka, beba, YouTubeen, gomendatzen dugu, bai. Eta hor esaten dute, ba, arabiarre zeitzeiten denean, ba, itz askok konjugatzen dira como maskulino edo femenino, no? Hau, izkuntza askotan gertatzen da. Euskaran be bai, euskaran be bai, be bai. Bai, bai, naiz eta... Eh, pentsa ezetz, be bai, be bai, <laughs> bueno, eta hitz egiten nola horrek moldeatzen gaitu, moldeatzen, bai, gaitu edo moldeatzen ditu gorputzak, bizitzak, e, bizitzaren mugak eta gure nortasunaren mugak, no? Ba, ba maskulino, femenino, no? Eta, bueno, ni buruz hitz egiten du abestia, e, eta, bueno, e, kara, hori barri ez eh, dagoenez, bertso batzuk eh, botako dugu. No, no, zeniko, eta bertzak ingelez ez, baina... aurkitu dugun itzulpena izan da. <coughs> Hori da, a ber, eta kontu ze urengelesan. ingelesan. Bentu. Listen. They wrote the country's borders on your body as well as mine. The skin took over the talk. My word over yours like my body over yours and the skin is stirring the talk. Bueno, ba hori ulertzen ez duten entzat ezaten du nola eh, euren hitza zure hitzaren goian geratzen dela, no? Norma edo euren gorputzak zurea baino mm, garrantzi edo potentzia edo hori, ze bestea da normatibo eta zuena zurea ez, no? Bueno, ba utziko zaituztego gaur, eh abesti honekin, Masru Leila, Kalam. Kalam. إذا لمستك بحلاوة رأسك قرب علي شوي في جحيم تحت جلدي وانت ايدك باردين والجهلانين ملتحين بوراق الطين ومقماحين وحاجبهم مرفوعين كتب حدود البلد جسدي وجسدك وجلد بكشد الكلام كلمتي ع كلمتك جسدي ع جسدك والجلد بيحرك الكلام حاسسني حسني انت حاسس في وين العيب حسني انت حاسس فيه بحكي ولا أغلط عشفافك ما بتتعطل لغة الكلام الحروف بتلفنا لما وشوش كل الاسرار بتمنع وانت بترجع ليكون ايدك وانا للفراغ كتب حدود البلد جسدي جسدك وشلت بكشد الكلام كلمتي ع كلمتك جسدي اللي بيحرك القلم حاسس ايه حاسني انت حاسس فيه وانا العيب حسي اللي انت حاسه فيه qué están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Acaso estarán tejiendo nuevas madejas? Las extrañamos. ¿Con todas ustedes? Novedades artistas sónicas. ¡Y tutti frutti! esta última parada palestina con todos los descubrimientos de la escena libanesa, rescatamos en esta otra humilde sección artistas que ya hemos presentado en, alguna madeja anterior. La verdad es que mm, al rescatar artistas de la madeja de Palestina, eh, me hubiese gustado que no estuviéramos hablando que el genocidio continúa pero la realidad es que en diciembre de 2023, eh, cuando hicimos la madeja de Palestina, hablábamos de 8.000 niños asesinados que a día de hoy superan los 14.000. Un genocidio sin precedentes que, que, bueno, que al revisar bueno, nos ha puesto los pelos de punta de nuevo. Ante esta impotencia, además de seguir apoyando a diferentes movimientos y colectivos, recordamos que mañana hay eh, una convocatoria en el Carrefour de Santos Juanes, una movilización eh, convocada por BDS para seguir haciendo boicotes, inmersión y sanción. Así que bueno, también esta, esta es un llamamiento para que sigamos hablando de Palestina. Y siguiendo hablando de Palestina, rescatamos a artistas que nombramos en diciembre del 2023 y es los que vamos, las, los que vamos a nombrar aquí en estas novedades sónicas. Hoy traemos el tema que han realizado los raperos, los jóvenes raperos palestinos, Saint Levant, que hemos hablado antes de él, y Mac Abdul, que pusimos en, la madeja de diciembre del 2023. El tema que han hecho estos dos raperos se llama Deira, que es el hotel que construyó el Aita de Saint Levant y que ha sido destruido durante este genocidio. El temazo es una combinación de melodías de Algeria con letras palestinas que nonosónicoa y yo vamos a bueno, vamos a leer algún estribillo de esta canción. Grandes sueños, noches pesadas. Imagina intentar volar sin alas. Orando para que mi familia pueda mantenerse viva. Pero te prometo que el pájaro enjaulado canta en invierno noches pesadas, grandes sueños, orando para que lleguemos a los 16. Y aunque he viajado por el mundo, no encuentro nada como Palestina. Saint Levan, Mac Abdul, con la canción Deira. عريحة وسلم عالديرة يا طير الثار بين النهر والجبال بلاقي انتمائي بين الشط والرمال بداية حياتي اه يا وطن اه فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبتنا heavy nights, praying that my family could stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the cage birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, مش ملاقي زي فلسطين. آه فات وفات وفات الوقت يا عمري راحوا سنين ومناسي هذه عوامر الخطر مجروح آه فات وفات وفات الوقت يا عمري راحوا سنين ما ناسي هدي عوام والخطر مجروح aquí en la Lorguita Masaspi Ratia y, bueno, eh, Radio Libre, que ofrece el conocimiento para todas las personas eh, y a la que, bueno, pues también podéis aportar eh, haciendo socias para que esto pueda seguir adelante. La Laurogeita Masaspi irratia, amets egiten duen irratia, Eta hori, bazkide izateko webgunean idatzi eta programa batei nahi duzue, edo e, zuen jaietan, zuen kolektiboetan ba, zerbait grabatu nahi baduzue, ba, idatzi diguzue. Y este programa, además de por el apoyo de las socias, ha sido posible por las personitas que hemos estado ahí diseñando, imaginando y grabando. Aquí estamos Luis Nonosónicoa, Sónicoa, Chabela Sónicoa y Pepe Sónicoa. Y por nuestra parte hubiera sido imposible sin también todo ese currazo que muchas veces en condiciones de gran precariedad hacen los medios y periodistas musicales, que gracias a ellos y a ellas nos nutrimos, ubicamos y después digerimos y os compartimos a través de cada madeja que hacemos en esta radio libre. Bye. Es que ricasco. Eta urrengorarte. Agur.